Electro ANSTATAU hidrogeno. Hidrogeno estas la granda espero por la estonta energisistemo. La vojo al pli gran scala apliko de hidrogeno estas stona. la tekniko estas komplika kaj la kostoj ankoraŭ altaj. Do hidrogeno ankoraŭ ne povas konkuri kun aliaj energiportantoj. Hidrogeno ne nur concuras cun fossiliai energii portantoi, sed ancau cun electra curento. Varmo pumpiloi, kiwi malvarmigas au heitas construajoin, funccias per electro, ne per hidrogeno. Gi estus ancora tro multe costa. Ciel decidita povas esti considerata ancau la vet curo pri la automobilo de Morgau. Ciu quina monscale vendita nova auto veturas per electro, dum personai veturiloi cun fuel celo restis nicia mercato. Lasta tempe la demando pri veturiloi, ciui funccias per hidrogeno, draste malcrescis, pro tro altai costoi, cae pro malmultida da electe blezoi. Antaune longe la conserno Shell fermis ciuin hidrogen preneioin en usono cae britio. Intertempe la costoi cae vetureblai distanzoi de la batterioe tiom plibonigis che ec en la trafico de pesae chargioi, ne plus estas certe che exclusive hidrogeno au ties derivatoi estos applicatai, diras scientistoi de la Centro prisun Energia ca Hidrogena Esplorado en Stuttgart, en Germanio. Professoro pri Regenerai Energiesistemo e ce la Alterneio por Tecnico ca Economio en Berlino formulas tion ancora pli avanceme, Estas lauli ancora nur la demando kiam la elettra camiono estos plei rentuma. La problemo estas la alta i perdoi ce convertado. De la productado de hidrogeno tra la transporto gis la malvarma for pruligo en la fuel cielo perdigas pli o la duono de la energio, quiu estis comence de la procedo usata por la disigo de la aquo. Sen la cromvoio tra electroliso cae fuel celo, tiu electro povas peli plei grand parte sen perdoi motoroin cae aliaen maschinoin. Cie tio eblas, estas practice hodiau ciam pli efike apliki electran curenton ne prenecessa por anstatauigi fossilia in portantoin, hidrogeno shainis esti, gis nun tie, kie altai temperaturoi estas necessai, exemple en la pesa industrio. Sed ancau tie la elektrizado progressas. Altan processan varmon povas intertempe ancau liveri inductai fornoi, varmopumpiloi, cae aquo hetigiloi, en la productado de aluminio, de cupro, cae en gisado, la convertado el electro jam estas protio progresinta pli o la funcciigado per hidrogeno, diras studajo de la Germana Federazia Media Agenteio. La nombro de applicoi, ciui estas serveblai en proxima estontezzo per hidrogeno, je concur capabla e codicioe, estas pli mal granda, ol supposite, antau quelca iaroi, diras la sciencisto en Stuttgart. Oni lauli rimarcas cetio certan sobrigion. Set ciu case climat convena hidrogeno ciel crud materialo en la chemia industrio, estos je longa vido Verscheine plue nemal havebla.